وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحديث الثالث والثلاثون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما أخرجه البخاري وقع عبد الله بن عمر الله أوريديه أسمى أسمى متوم صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن هاتوا شكوا مؤمن لا يزال المؤمن هاتوا شكوا مؤمن fi fushatin min dinihi, katika wasaa wa kufanya matendo mazuri katika dini yake. Fi fushatin bimaana fi saatin, katika wasaa kuwa muumini yupo katika wasaa wa kufanya matendo mazuri katika dini yake, ma lam yusib daman harama, muda ambao atakuwa hajapata damu ya haramu, bimaana hajamwaga damu ambayo ni haramu kumwagwa damu hiyo. Hata achakuwa muumini yupo katika fursa na wasaa wa kufanya matendo mazuri pale ambapo atakuwa amemwaga damu ambayo ni haramu. Maana yake muumini ataendelea kupata wasaa na fursa ya kufanya matendo mazuri muda ambao atakuwa hajamwaga damu ambayo ni haramu wazi ha muumini ataendelea kuwa katika fursa ya matendo mazuri kuwa anawasaa wa kufanya mazuri pale ambapo atakuwa hajafanya hajaua bimaana hajamwaga damu ambayo ni haramu. Kumwaga damu ambayo ni haramu bimaana hajaua mtu ambaye sheria imeharamisha kumuua mtu huyo, ndio maana yake. Kwa hiyo ataendelea kuwa katika nafasi nzuri na wakati mzuri wa kukithirisha matendo mazuri, muda ambao atakuwa hajafanya kosa hilo la kumwaga damu ambayo e, Allah ameharamisha. Hii ndio mafuhumu yake. Wawe katika fawaid za hadithi hii kwanza ni shumuliyatul islam wa samahatuhu ni uislam atadhammun uislam namna ambavyo ulivyokusanya kila jambo lenye manufaa haukuliacha nyuma bali umelieleza na kulitolea mwongozo pia vile vile samahatuhu na ule wepesi na uzuri wa Uislamu. Shumulia kule kukusanya Uislamu. Shumul ni kukusanya, kwamba Uislamu umekusanya kila lililokuwa na, mas, na maslahi na manufaa, lakini pia vile vile na wepesi na uzuri wa Uislamu. Wafihi pia faida ya pili, maa tilka samaha pamoja na kupatikana wepesi huo ndani ya Uislamu alwaid kuna makemeo makali liman adarra bighairihi kwa yule atakayemdhuru asiyekuwa yeye bighairi haqin bila nini haqi wazi tumeona kwamba muislamu ataendelea kuwa katika fursa nzuri ya kufanya matendo yaliyokuwa mazuri muda ambao atakuwa hajamwaga damu ambayo Allah ameiharamisha. Wazi hapa tunaona kwamba Uislamu umekusanya kila jambo la kheri, sawa, umekusanya kila jambo la kheri na kulitolea mwongozo jambo hilo na kuhimiza watu kuliendea hilo, lakini pia vile vile Uislamu ni mwepesi suhulatu alislam samaha bimaana suhula wepesi na uzuri wa Uislamu lakini wepesi huo na uzuri huo bado pia vile vile umeweka kemeo kali kwa yule ambaye atakayevunja haki ya mtu mwingine kwa maana mtu huyu ataendelea kunufaika na kipindi hichi lakini ikiwa tayari atafanya kosa kama hilo tayari atakuwa amepoteza nafasi ya ile fursa na fusha ya kufanya yale matendo mema. Ndiyo maana Uislamu ukawa umemwahidi au umekemea kwa kemeo kali kwa yule atakaye mdhuru mwingine, sawa, kwa kuonesha kwamba ikiwa atafanya hivyo, basi atakuwa amepoteza nafasi za ile fursa ya kufanya matendo au imepungua kwa وفيه أن المعصية تضيق الفسيحة faida ya tatu ni kwamba maasi yanabana ile fusha maasi yanabana nini fusha kwa sababu tumeona kwamba muislamu au muumini ataendelea kuwa ana fusha faragha na wasaa mzuri wa kukithirisha matendo yaliyokuwa mema pale ambapo atakuwa hajamwaga damu ambayo ni haramu kumwaga damu ambayo ni haramu haya ni maasi katika maasi sababu imekatazwa haifai kumuua mtu ambaye sheria imeharamisha kumuua kwa hiyo kwa kufanya tendo hilo tayari linakuwa ni sababu ya kumfanyia tadhiq dhiki na shida katika kufanya yale mazuri kama alivyokuwa na wasaa kabla hajafanya hilo wazi tuko pamoja طيب الله تبارك وتعالى asema hata idha daqat alaihim al-ard mpaka ilipokuwa finyo kwao ardhi bima rahubat kwa yale ambayo yaliyofanya yaliyowafanya mwanzoni ardhi hiyo iwe ni pana wadhaqat alaihim anfusuhum na nafsi zao zikawa zina dhiki hichi ni kipande cha aya ambacho amekileta mtunzi katika kustadili kuonesha kwamba maasi yanafanya mtu awe na dhiki kukosa ile fusha kukosa ule wasaa wa kufanya matendo ya kheri maasi ni katika mambo ambayo yanabana nafasi na faragha ya mtu katika kufanya mambo ya kheri anukuu kipande hichi cha aya hata idha dhaqat alayhim al mpaka ardhi ilipokuwa finyu kwa watu hao bima rahubat ikawa ni finyu kwa yale yale ambayo mwanzoni walikuwa bima tasaat yale ambayo yaliyafanya ardhi hii ionekane kuwa ni pana walipokuwa wanafanya maasi walikuwa wanaona kwamba wana faragha na wasaa mpana wa kufanya hayo lakini baada ya kuwa tayari eh, wamefanya maasi na tayari wakawa wameingia katika makosa ardhi pia ikawa tena ni finyo kwao na nafsi zikawa zina dhiki kwa yale walioyafanya tena nakionyesha hapa kwamba mu'min anapokuwa na faragha ya kufanya matendo mazuri au muislamu baada ya kuwa amefanya maasi nafsi huwa inapunguza nafsi ya msuta bali insanu ala nafsihi basira ile kasi ya kuyaendea masala ya kheri inafanya nini inapungua kwa sababu formula ya kufanya maasi huwa inamfanya mtu arudi nyuma katika ile faragha ya kufanya matendo mazuri wazi طيب قال ابن حجر أسمى ابن حجر من مهم سانا قوله في فسحة من دينه قول يمتمع لبسيما في فسحة من دينه مفهومه أنه يضيق عليه دينه ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتعود به الكافر أسمى ابن حجر العسقلاني رحمه الله متمع لبسيما في فسحة من دينه kwamba hatoacha kuwa muislamu hatoacha kuendelea kuwepo katika wasaa wa kufanya kheri katika dini yake kauli hii mafhumuhu ufahamu wake annahu yadhiqu alayhi dinuhu kwamba dini yake itakuwa imekuwa ni finyo na imebanwa pale ambapo atakapofanya nini maasi sinaelewana vizuri la shaka kwamba mtu akiwa na wasaa wa kufanya matendo mema maasi hayatakuwa na nafasi na atakapofanya maasi nafasi ya yale mema atakuwa amefanya nini imebanwa wazi ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن لكن ndani ya kauli hii kuna ishara na alama ya katazo na kemeo kali la kumuua mu'min kwa kusudi bima yutaawadu bihi alkafir kwa yale aliyoahidiwa kafiri kwamba yule ambaye atakayemuoa muumini kusudi, basi naye pia amekemewa vikali kwamba atakuja kupatwa na yale ambayo yatakayompata nani kafiri, kwa maana ataadhibiwa adhabu kali. Wazi. وقال ابن العربي الفسحة في الدين fi ad-din si'atu ابن العربي فسحة saliha asema Ibn al fusha katika dini ni ule wasaa, chance na wakati wa kufanya matendo yaliokuwa mazuri hata idha jaa alqatl dhaqat mtu alikuwa na wasaa kufanya matendo mazuri mpaka ilipokuja katlu kuua akajikuta kamuua mu'min dhaqat ile fursa inakuwa nini inakuwa finyu pia ya kufanya matendo nini mazuri wazi liannaha kwa sababu hili la kuwa la tafi bihi halitompa fursa ya kufanya matendo hayo mazuri walfusha fi din na fusha katika dini qabuluhu lilmaghfira ni mtu kukubaliwa nini ule msamaha wake wazi hapa anayezungumzwa huyu ni nani ni mu'min anayezungumzwa nani ni mu'min kwamba siku zote ataendelea kuwa katika wakati wa kufanya matendo mazuri pale ambapo hatoua damu ambayo ni haramu. Atakapoua damu ambayo Allah imeharamisha, hili litakuwa ni sababu ya kumtia dhiki katika ile wasaa na faragha ya kufanya matendo yaliyokuwa nini mema. Wafihi ta'dhimu sha'ni dima, lakini pia vile vile Faida nyingine ni kwamba ukubwa na ubaya wa jambo la, la uharibifu ad-dimar al-kharab, uharibifu na kuangamiza, kwamba jambo hili ni baya, na hii ni faida ambayo inataallaki na masala ya kuua, kwa sababu ya ubaya na uzito wa jambo la kuua, ndiyo maana mtu likamfikisha kuwa amekosa fursa na faragha ya kuendelea eh, kupata fusha ya kufanya matendo yaliyokuwa mazuri wa hiya min alkulliyat, na jambo hili la kuadhimisha na kuheshimu kuto kuharibu na kuto kuangamiza watu ni jambo ambalo min alkulliyat, ni katika jambo ambalo linafahamika kiakili. Hiyo ndio maana ya kulliyat, bimaana ni jambo ambalo linafahamika kiakili, akili zote linafahamu hilo. Wazi? Tuko moja kuna hukumu zinafahamika katika kwa maana ya kulliyat na kuna hukumu ambazo zinafahamika katika hawas. Sawa? Tunaposema kulliyat, maana yake ni jambo ambalo linafahamika kwa akili, yudharaku bil aql yani watu wote wenye akili, kila mwenye akili alifahamu hilo, ubaya wa uharibifu na kumwaga damu ya mtu. Wazi? Na kinyume cha kulliyat ni alhawas mfano kuona e, kusikia sawa kunusa sawa kuonja kugusa sawa hicho ni kinyume cha nini cha kulliyat kwa sema shekha hapa wahia min alkulliyat na jambo hilo ni katika mambo ambayo yanafahamika e, kwa akili sawa akili zote zayafahamu au dharuriyat au pia vile lafahamika jambo hilo kuwa ni katika mambo ambayo ad-daruriyat bimaana allati la ghina anha lilinsan, yani mwanadamu hawezi akasema ametosheka na hilo, yani hawezi akalikosa hilo akasema kwamba silihitaji. Swahili kina shida kidogo. La ghina anhu linsan insan bimaana mwanadamu hawezi akasema kwamba mimi silihitaji hilo. La, tunaelewana vizuri? Kwa taarifu nyingine dharuriyati, wasema kwamba wanasema hilo linafahamika na watu wasomi, hata wasiokuwa wasomi wanafahamika, yani maalumu bidharura, kila mtu analifahamu, halihitaji hata elimu ya nasari wala primary. Kwa lugha nyingine, sisi tunaelewana vizuri, kwa ni katika mambo kulliyat yanafahamika kwa akili, kila mwenye akili analifahamu hilo, lakini pia ni katika mambo dharuriyat, kwa maana kila mmoja anafahamu, wala halihitaji elimu katika kulijua hilo. Si vizuri? Allati adhamatha jamiu al samawiya jambo hilo ni katika mambo ambayo yametukuzwa na dini zote za mbinguni, dini zote sawa za batil. Dini yetu ilikuwa ya haki na dini zote za batili pia zinatukuza jambo hilo na kufahamu ubaya wa uharibifu na kuangamiza sawa, hususan swala la kumwaga damu, kwa maana kufanya taaddi kwa mtu asiyekuwa anastahiki hilo. Qala Ibn al-Arabi inna qatla al-bahaim bighairi haqqin la mujibu dhanban adhima, hakika kuwa wanyama bila haki, jambo hilo linamwajibishia mtu dhambi kubwa. Inna qatla al-bahaim, hakika kuwa wanyama bighairi haqi, bila haki, ukaua wanyama dhulman wa kwa la mujibu dhamban adhima, hilo linamfanya mtu awe ni mwenye kupata dhambi kubwa. Fakaifa katla aladamiyi, iweje kumuua mwanadamu alladhi, mwanadamu ambaye lau wuzina bidunia biasriha la rajahaha, lau kama ingepimwa dunia, ingepimwa yeye mwanadamu na dunia na vile vilivyomo katika dunia, la rajahaha, basi angevishinda, angeishinda dunia na vile vilivyomo katika dunia iweje kumuua mwanadamu huyo? Maana ni baya zaidi na lina dhambi kubwa, na ndiyo maana mtu akawa ni mwenye kukosa fursa tena ya kufanya al-a'malu as-saliha. Wa dhakara Ibn al-Qayyim al-haditha, na akataja Ibn al-Qayyim hadith man qatala muahadan lam yarah raihata al-janna, yule ambaye atakayemuua muahadan. Muahada ni yule mtu ambaye anaishi katika utawala wa Kiislamu kwa taratibu maalum. Bimaana utawala huo umemruhusu kuishi, huyo ni muahad, ima analipa jizia, kodi au anaishi chini ya utawala huo kwa utaratibu, na mamlaka husika imemruhusu kuishi hapo hata kama ni kafiri, na ndio anayekusudiwa hapa, sababu muislamu hawezi akawa ni muahada chini ya daula ya Kiislamu. Wazi sasa, akawa kapatikana kafiri ambaye anaishi chini ya utawala wa Kiislamu kwa taratibu za Kiislamu na utawala huo mamlaka hiyo imemruhusu, alafu akapatikana mtu akaja kumuua. Mtume anasema man qatala muahadan, atakayemuua kafiri aliyekuwa anaishi chini ya utawala wa Kiislamu kwa taratibu maalum na anazifuata, lam yarah raihata aljanna, mtu huyo hatonusa harufu ya pepo. Lam yarah raihata aljanna, mtu huyo hatonusa harufu ya nini? Ya pepo wazi naam wal hadith akhrajahu al-imam al-bukhari faida hapa katika hadithi hii neno lam yarah ahlul ilm umetaja imethibiti lugha tatu katika kulisoma neno hili imethibiti lugha tatu au aina tatu katika kulisoma neno hili riwaya ya kwanza imekuja lam yarah yani tamko la kwanza linaweza likasomwa lam yarah bifathi al-ya'i war-ra ukaifanya alyau maftuha warau maftuha si tunaelewana kwamba yau ikawa na maftuha warau ikawa maftuha ukasoma lam yarah kwa maana lam yajid hatofanya nini hatopata hatopata harufu ya nini ya pepo riwaya nyingine imekuja kwa maana bidhammi lyai wa kasri lya lam yurih lam yurih sawa kwamba hatopata riwaya ya tatu imekuja kwa maana bifathi lyai wa kasri arra bifathi alya kwa maana wa kasri lya lam yarih kwa hiyo lam, ya, lam yarah na lam yurih na lam yarih kwa maana moja maana hatopata harufu ya nini ya peponi wazi naam ثم قال كشا كسيما الإمام ابن القيم رحمه الله هذه عقوبة قاتل عدو الله هي عذاب ويولى تكيموا أدوي الله لا شك كما كفير أدوي الله idha kana fi ahdihi wa amanihi atakapokuwa yupo katika ahadi na amana yuko chini ya amana ya Uislamu ya Waislamu au utawala wa Kiislamu fakaifa uqubatu qatil abdihi almu'min vipi adhabu ya yule ambaye atakayemuua mja wa Allah ambaye mja huyu ni nani ni mu'min la shaka kwamba adhabu yake itakuwa ni kali zaidi wazi naam almuhim hizo ni fawaidi ambazo zinapatikana katika hadithi hii الحديث الرابع والثلاثون عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشدا ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله أخرجه مسلم وتوقع عدي ابن حاتم الله مرذي يا سيما حقيقة بنا موجة خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم أليتوا خطبا ميلة يمتوم صلى الله عليه وسلم فقال كشا كسيمة كتكامنين وخطب ياكي كسيمة من يطع الله ورسوله فقد رشد يلي أنباء يتكيمتي الله نمتوم واكي يتكوى ميونغوكا ومن يعصيهما فقد غوى نجولي أنباء يتكيوا عاصي أتكوى مفانين amepotea فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكسم متومه صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب انت خطيب مبايا ني ووي يعني ووي ني كاتيكا خطيب وبايا قل ومن يعص الله ورسوله سما نا يولي امباي اتكاي مواسي الله نا ناني نا متومي واكي شنو فهمنا بزول فهمنا بزول طيب قوله قول يمتم لابو سيما أن رجل خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز تكلم المفضول بحضرة الفاضل والمتعلم بحضرة المعلم إذا أذن له كتيك نبتهي تنبات فايدك وجواز تكلم المفضول إن جوز كزنغمز أنت أمين مفضول mafdhul ni mtu ambaye ni bora lakini kuna mbora zaidi yake kuna fadhilun wa mafdhul ndio kasikia kuna usemi wasema qad yujadu min almafduli ma la yujadu min alfadhili kwamba inaweza ikapatikana faida au na jambo zuri kwa mtu ambaye ni mafdhul ni mbora lakini jambo hilo likawa halipatikani kwa yule mbora zaidi si tunaelewana vizuri kuna mbora na yule mbora zaidi sawa kwa hiyo unaposema mbora maana yake daraja yake ni ya juu zaidi kuliko mafdhuli tunaelewana vizuri kwa hiyo inajuzu mtu ambaye alikuwa na daraja ya chini kwa lugha nyepesi kuongea mbele ya mtu mwenye daraja ya juu ikiwa atampa idhini, atamruhusu katika hilo. Hapa tunafundishwa adabu pia na renki za watu. Faida hii yapatikana vipi? Kwa sababu huyu khatibu kahutubu mbele ya Mtume swalla sallam, hali ya kuwa Mtume ni bora kuliko yeye. Wazi pia vile vile yule mwenye kujifundisha mwanafunzi kuongea mbele ya mwalimu wake ikiwa mwalimu atamruhusu. يجوز سواء أكم روسوا زنغمزي أو أتوي خطبة مادام كم روس لا شك أكون إشكالي كتك هيدو واضح كما هاتم روس بس أسفان هيدو واضح قوله بيسا فيه المبادرة إلى تنبيه المتكلم نينو لم توي وسيما بيسا وسبهين فعل جامد لإنشاء الذنب na kinyume chake ni ni'ima bisa ni kitendo ambacho kinaonesha dhamu mtu kusema vibaya kinyume chake ni ni'ima na ni'ima wenzake ni habadha na wenzake bisa ni la habadha almuhimu kwamba bisa alkhatibu anta wewe ni khatibu bimaana mbaya yani umefanya vibaya sawa mimi naambia ni khatibu ambaye umefanya vibaya umekosea katika hilo sasa kauli hii biisa ndani ya kauli hii tunaona kwamba kuna faida faida ambayo almubadaratu ila tambihi almutakallim kufanya haraka katika kumzindua mzungumzaji wa bikhasatan hususa idha kana kalamuhu bimasma'i jam'in yatakapokuwa maneno yake ni yanasikika mbele ya watu bimasmaa jam'in, yanasikika mbele ya watu wengi, minan nas, katika watu, lianna khata'ahu, kwa sababu kosa lake hili, yataadda ila man yasma'uhu, linavuka na kuenea kwa yule anayemsikiliza, wayablughuhu, na yule ambaye atakaye atakayefikiwa na maneno hayo au atakayemfikishia mtu mwingine. Wazi, ndiyo maana mtume akamdiriki pale pale, kwa sababu anaongea mbele za watu na watu wanamsikiliza lau kama ingenyamaza kimya basi watu wengeondoka na makosa na yule aliyesikia naye pia vile vile ingefikisha nini makosa kwa hiyo mtume akafanya haraka kumdiriki pale na kusahihisha kosa ile ili wanaosikiliza pale waondoke na ufahamu uliokuwa sahihi kiwaacha utawapata wapi wewe sababu wanatoka sehemu mbalimbali wazi naam na hapa pia inaingia kaida kwamba تأخير لا يجوز تأخير البيان في وقت الحاجة حيفاي كتلويش أو بينيف بالي أمبابو نبو يتجيكا واضح؟ نعم يوني فايدة يا يقوان زكاتيكا نبتهي بيسا فايدة نجينا أن على من أراد الكلام في مجامع الناس Hakika yule atakayetaka kuzungumza katika mkusanyiko wa watu mbele ya watu an yatajannaba ajiepushe na yale maneno yaliyokuwa ghamidhi ya ndani zaidi, ajiepushe na maneno ya ndani zaidi, ghamidhu, maneno ambayo yaliyofichikana, sawa, ambayo yanaweza yakaleta maana nyingine pia. Wama ya'suru fahmuhu ala sami'in, na maneno ambayo yatakuwa ni mazito kufahamika kwa wale wasikilizaji wewe ukatafuta bombastic zile maneno magumu magumu ndio kazungumza na watu jiepushe na haya kuna wengine wanaona kwamba ndio usanifu pia wa lugha kwa sababu lengo la kuongea na watu wafahamu kwa jiepushe na maneno yaliyokuwa ghamib sawa ambayo yanaweza yakaleta sura tofauti kwa maana maana tofauti yanaweza yakawa na ihtimali maana hii au maana hii kwa tafsiri nyingine au yakaleta sintofahamu wazi najiepushe na maneno magumu ambayo yanaweza yakawa hayaeleweki kwa wale ambao wa wafihi anna ala alkhatib qabula ma yurshadu ilayhi min ahli alilmi pia vile vile ni wajibu wa khatibu kukubali yale ambayo anaelekezwa na watu wenye ilmu wanachuoni kwamba anakuelekeza ukubali ukosea basi kubali kama hili ni kosa sawa na pia ikihitajika kurekebisha ukosolewa njoo urekebishe hapa sio masala ya kutaka sifa na kuonekana kwamba ah, mimi nikubali nimekosea. Hapana, wafa ukakuli dhi ilmin alim, kila kwenye mjuzi kuna mjuzi zaidi. Kawezekana mtu amezungumza akakosea, mnasihi na insafu na adala, aje afanye nini? Arekebishe kwamba hapa nilikosea, usahihi ni huu, hapa nilisema hivi, usahihi ni huu. Hadha huwa alilm, wazi. وفيه أن على من يرتقي المنابر أن يعني بشأن الخطبة فيبذل جهده في إعدادها حتى ينفع نفسه وسامعه ومن بلغ فإذا نجينا نقوم على من يرتقي المنابر نواجب أو نتكيوا ووالي وين ونكوبان منبر يولي وين ونكوبان منبر أن يعني بشأن الخطبة أتلي يومهم سؤال الخطبة alipe kipaumbele jambo lake la khutba fayabdhulu juhda atoe juhudi zake fi i'dadiha katika kuiandaa hiyo khutba hatta yanfa nafsahu mpaka khutba hiyo imnufaishe yeye mzungumzaji na yule mwenye kuisikiliza pia anufaike na yule atakayefikishiwa afanye nini anufaike wazi ya mashaikh tunaelewana vizuri tumemaliza <laughs> sawa eh? almuhimu kwa nini mtume aliwaambia biisa alkhatib tuwa moja hapa alisema man yuti llaha wa rasula atakayemtii Allah na nani na mtume tuko pamoja atakayemtii Allah na mtume ametumia harfu adfi sina vizuri kwamba atakayemtii Allah na mtume ambao wao pia inafiilisha nini tartib si ndio hivyo ndio hivyo eh? wao inafiidisha kwamba kushirikiana tufidu almusharaka baina ash-shay'aini sawa kwamba umeshirikiana au vimeshirikiana vitu viwili ukisema jaa Muhammadu wa Aliyu alikuja Muhammadu na Aliyun fa Muhammadun wa Aliyun ishtaraka fi hukmi lmajii kwa hiyo wao inafundisha nini kushirikiana katika jambo fulani hapa tunakuja kwenye mambo ya lugha kidogo sawa kwamba alikuja Muhammad na nani na Ali lakini aidan alwau yufidu almughayara inafidisha tofauti. Muhammad sio Ali wala Ali sio nani? Sio Muhammad. Sawa vizuri. Hata kama umeshiriki katika hukumu ya nini? Ya kuja. Sawa, lakini watu hawa nini? Sasa yule atakayemtii Allah na mtume ameongoka. Halafu na yule atakayewaasi akawakusanya pamoja badala ya kusema man yaasihim akasema waman ya'si llaha wa rasula akasema waman yasihima kana kwamba akachanganya Allah na nani na mtume na ndivyo ilivyo katika lugha yake kwenye ibara kwamba atakayewaasi hao wawili faqad faqad hili ndio kosa lake sinaona vizuri na maneno yako mengi katika hili lakini ninajaribu kuliashiria hivyo ninavyofahamu Allahu a'lam sawa na hayo utakuja kuyasoma hata kwenye masala ya akida masha Allahu wa shiita sawa kama laula Allahu wa kadha sawa utakuja kusoma kwenye masaili ya tauhidi na yamezungumzwa katika halakati mbalimbali hapa sawa naam almuhim wazi imefahamika kiasi kwa hiyo mtume kwa kusema haya akaambia bi'sal khatib khatibu kama ukifanya ni kosa ukifanya nini kosa الحديث الخامس والثلاثون عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم زاد في رواية من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود توفى ثوبان رضي الله عنه الله مرذي أسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم يوشك هذا من أفعال المقاربة أوشك يوشك يوشك الأمم يا لكريبي يا متايفا yushik yanakaribia al-umam mataifa antadaa alaikum yakaitana dhidi yenu nyinyi waislamu zada fi riwaya ikawa imezidishwa katika riwaya min kulli ufuqin kutoa kila pande kila sehemu kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha kama vile wanavyoitana walaji katika sahani ya chakula al-aklatu ni jam'u akilun sawa yushikul umam yanakaribia mataifa au yanakaribia yanakurubia mataifa antadaa alaikum yaitane dhidi yenu nyinyi waislamu kutoka kila sehemu kama wanavyoitana walaji katika sahani moja kwa ajili ya kula faqala qailun akasema msemaji wa min qillati nahnu yawmaidhin ni kutokamana na uchache wetu zama hizo, ya Rasulullah, mpaka ifikie hao maadui mataifa na ulimwengu wanaitana dhidi ya Uislamu, maana wanaitana na kujadiliana kwa ajili ya kuudhuru Uislamu. Mpaka ifikie hali hiyo, ni kutokana na uchache tutakuwa nao zama hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bal antum yawma idhin kathir bali nyinyi zama hizo mtakuwa ni wengi mno walakinnakum ghutha'u kaghuthai saili lakini nyinyi mtakuwa ni sawa sawa na takataka zinazopelekwa na maji ya mvua sawa au mafuriko mtakuwa ni wengi lakini wengi wenu ni sawa sawa na takataka zinazosukumwa na maji واضح ولا ينزعن الله min suduri aduwikum mahabatan na Allah ataondosha wala yanzi'anna Allah na hakika Allah ataondosha min suduri aduwikum kutoka katika vifua vya maadui wenu almahabata minkum hofu dhidi yenu yani hawatowaogopa tena kama walikuwa wanawaogopa Allah ataondosha hilo المهابة قال الله جل وعلا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله sawa kwamba nyinyi mwatisha zaidi katika vifua vyao kuliko Allah wanavyomwogopa sasa wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum mahaba Allah ataondosha kutoka katika vifua vya maadui wenu uoga na hofu ya kuwaogopeni nyinyi sawa watakuwa hawaogopi tena wala yakdhifanna Allahu fi qulubikum alwahna kisha Allah atawatia katika nyoyo zenu nyinyi alwahna faqala qailun akasema msemaji pia ya rasulullah wama alwahnu ewe rasulullah nini hiyo wahnu qala mtume akasema hubbu dunya ni kupenda dunia wa karahiyatul mauti na kuchukia nini umauti wazi ikiwa mtafikia hapo basi mataifa mbalimbali maadui wa Uislamu wataitana kama wanavyoitana katika sahani moja kwa ajili ya kula ndipo watakavyokuwa wakikaa na kujadiliana namna gani ya kuwadhuru waislamu wadhi ya ikhwa hadithi adhim na hadithi hii inaelezea hali itakayokuwa kwa waislamu na si hii tu ziko nyingi sana wingi utakuwepo na idadi itaongezeka kama utakavyokuja kuona katika fawaid lakini je huwe wingi una uzito na ili uwe na uzito wafanye nini wazi kwa mtume anathibitisha kwamba mtakuwa wengi lakini wengi wetu sawa sawa na takataka kwani Allah ataondosha hofu kwa wale maadui wenu na atakutieni wahani katika nyoyo zenu na wahani nini hubu dunia wa karahiyatul maut kupenda dunia na kuchukia nini hili liko wazi wala halihitaji maelezo mengi hadithi nyingine ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma asema إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم خطاب يا إسلام إذا تبايعتم بالعينة متكبفان بيشار زعينة وأخذتم أذناب البقر mkajishughulisha bimaana mkachukua mikia ya ng'ombe lakini hapa inachokusudiwa mkajishughulisha na ufugaji waraditum bizar'i pia vile vile mkajishughulisha na kilimo kila mmoja na mnya, wanyama wake mifugo yake huyu na shamba lake shamba na yeye na shamba huyu na mifugo mifugo na yeye huyu na biashara biashara na yeye na mkaacha jihadi sallata Allahu dhulla, Allah atawasaliti kwa kuwavisha vazi la udhalili. Hawa ni Waislamu, la yanzi'uhu, Allah hatoliondosha vazi hilo hata tarji'u ila dinikum, mpaka pale mtakaporejea katika dini yenu. Yani maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha na katika hili kuna mazingatio ukishafahamu haya ndiyo pale kwa sababu huwezi ukasovu tatizo bila kujua sosi ni nini baada ya udhalili huu na unyonge waliokuwa nao waislamu wakasimama watu mbalimbali wana harakati mbalimbali kwa nini ni madhaifu wengine wakadai mfumo kristo wengine wakadai sisi bana ni wachache vioni tukasome tuwe mainjinia, tukasome tuwe waandishi wa habari, tuwe madaktari, tuwe maaskari na mfano wa hayo. Wakaimiza watu na Waislamu wakaitikia katika hilo kwa, kwa dhana kwamba eti kwa kuwa sisi pia tutapatikana katika sekta mbalimbali au e, nafasi mbalimbali tutaufanya Uislamu uwe na nini na nguvu. Mimi nasema ni mepesi tu. Wewe ukitaka kusoma kwa ajili ya kutafuta riziki, nenda, usiende na nia hiyo kwamba ukaacha Uislamu eti Uislamu utapata nguvu kwa wewe ambaye haukusoma Uislamu na tukauacha Uislamu kila mmoja akawa ana pupa ya kupeleka mwanae boarding kwenda kusoma school aje kuwa ni injinia ni mfano wa hayo na Uislamu ukaachwa wakawa ni wachache katika hao ndio wanakusoma eti kwa dhana kwamba Uislamu utapata nguvu la si sahihi lakini je kwenda kusoma huko yafaa haifai yafaa kama ni ilmu ambayo sio haramu la shaka kwamba tunahitaji madaktari mainjinia na mambo mbalimbali wataalamu mbalimbali tunaowahitajia ili ulimwengu huu uweze kuenda sawa sawa si tunaelewana vizuri lakini hilo halina maana kwamba tugeze dini na tuone kwamba kusoma dini ni udaruweshi na uislamu hauwezi ukapata nguvu kupitia eh, dini la يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله bilislam famahma talabna alizzata lighairihi adhallana Allah sisi ni watu ambao Allah ametupa izza kwa sababu ya Uislamu tukitafuta utukufu na heshima kinyume na Uislamu badala ya kupata heshima hiyo tutapata nini udhalili kwa kama tunataka izza na kuwa ni kila mmoja arejee katika mafundisho sawasawa aanze yeye nafsi yake na familia yake na jamii kwa ujumla kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala izza itafanya nini itapatikana kwa walisimama baadhi ya watu baada ya kuona udhalili, udhalili na unyonge tuliokuwa nao wakahimiza watu mbalimbali katika kuendea hayo ya kufungua vyo vikuu na mambo mbalimbali lakini tangu vilivyofunguliwa mpaka leo aina nahnu na wengine wakabeza dini wazi ikawa pia unakutana na maswali pia wasoma dini uwe nani na mfano wa haya kwa lazima tufahamu hapo ndipo tulipoteleza hapo ndipo tulipofanya nini teleza njia ni moja kurejea katika njia ya Allah tabaraka wa taala nusra Allah itafanya nini itakuja lakini kuacha njia hiyo kutafuta iza tofauti na hivyo tusipoteze muda wetu tutafahamiana vizuri naam قوله يوشك الأمم أن تداعى عليكم فيه كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم katika hili tunaona ukamilifu wa upole wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa hirsuhu ala ummatihi na pupa yake katika umma wake pupa yake juu ya umma wake fakana haqiqan na ikawa ni uhakika kabisa na ni ukweli biwasfi Allah ta'ala biwasfi Allah ta'ala lahu kwa Allah tabaraka wa ta'ala kumsifu katika nukta hii tunaona upole wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na huruma yake katika wale wafuasi wake, umma wake, na hili ni kweli na ni haki Allah tabaraka wa taala kama alivyomsifu aliposema, laqad jaakum rasulun min anfusikum, hakika mmejiwa na mtume ambaye anatokamana na nini na nyinyi. Sawa azizun alaihi ma anittum, yanamuhuzunisha yale ambayo yanawahuzunisheni, yanamuhuzunisha yale ambayo yanakutieni dhiki. Harisun alaikum, na ni mwenye pupa juu ya kuongoka kwenu, bimaana anapupa muachane na upotevu na muweze kupata nini? E, uongofu bilmu'minina kwa waumini raufur rahim ni mpole na mwenye huruma wafihi dalilu ala sidqi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faida nyingine ni kwamba ni dalili juu ya ukweli eh, juu ya ukweli wa utume wa, unabii wa mtume sallallahu alayhi wasallam fima akhbara anhu katika yale aliyoyaeleza min almughayibat katika mambo ya nini ya ghaibu kwa sababu aliyaeleza na kweli imefanya nini imetokea wafihi anna a'daa alislam hakika maadui wa uislam wa in ikhtalafu bainahum hata kama watakuwa na tofauti kati yao fahum muttafiquna ala a'da'i almuslimin wanakubaliana juu ya kuwafanyia uadui waislamu waqauluhu min kulli ufuqin fihi anna ghayat أعداء المسلمين wahida ni kwamba lengo la maadui wa Uislamu wote ni moja min kulli ufuqin, kutoka kila sehemu, kila pande. Nukta hii inaonyesha kwamba lengo la maadui wa Uislamu lengo lao ni nini? Ni moja, wa intabaadati aqtaruhum, hata kama miji yao itakuwa ni mbali, watabayanati eh, watabayanat jihatuhum, na pia vile vile hata kama pande zao zitakuwa ziko mbali, lakini lengo lao ni nini? Ni moja. وقوله كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فيه بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم داني قوله كنا بلاغة يمتم صلى الله عليه وسلم بلاغة وما نوفساع ومتم صلى الله عليه وسلم كما نفويتانا katika pleti moja kwa ajili ya kula chakula bimaana wataitana namna ya kuwadhuru wa islam lakini si hivyo eh, kuwaathiri waislamu na kunufaika na zile neema ambazo Allah alizowapa kama unavyoona daula nyingi za Kiislamu Allah amezitia nini amezipa neema wazi hiyo pia ni kauli min alaqwal na hili pia naliambatanisha na hadithi nyingine pia ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ya ma'shara almuhajirin khamsun idha ibtulitum bihinna وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم ينقصوا المكيال والميزان نعم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذوا بعض ما في أيديهم واضح؟ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم تمطر وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتخيرون مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم, بأسهم, بأسهم بينهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام tumekataja mambo متان محل الشاهد katika haya mambo matano asema kwamba wama asema walam yanqudhu ahada Allahi wa ahada rasulihi, na watu pindi watakapovunja ahadi ya Allah na ahadi ya mtume Allah atawasaliti na maadui wao, akhadhu ba'dha ma fi aidihim, na watachukua maadui hayo baadhi na sehemu ya vile ambavyo walikuwa wanavimiliki hao Waislamu, vitachukuliwa na watu hao almuhim kwa hiyo wanakaa na kufikiria namna gani ya kuwadhuru waislamu na kuweza pia kunufaika na neema ambazo Allah alizowapa kwa hiyo hapa kuna balagha kama wanavyoitana watu katika sahani moja kula ndivyo wanavyoitana katika kuyajadili hayo kuwadhuru na kunufaika na zile neema zao وفيه أن ضرب الأمثال يزيد إيضاح البيان faida nyingine ni kwamba kupiga mifano kunazidi kuweka mambo wazi na kuyabainisha wazi واضح يا إخوة طيب نكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الله kituwafikisha tutaendelea na sehemu iliyobakia kesho kwa sababu muda umetuishia kumeshaadhiniwa 去。嗯。